Ordin maika etxeko par zuekin gitutzi be, bi mila hogeieko urte hortako bilduman egiteko. Hasi gabe, zu, zue buia prezentatzen ahalduzia bi hitzez, Bai, ebe atzo hoita hamahi urte yuken dit. <laughs> Eta, bai, esker mila. Eh, voilà, hoi ene adina, zerbait erraiten badu, gentiai, eta mm, kristoen adina zuzun gizala hil zelaik. <laughs> eta, bon, nik bizi gaidit eh, wano habosigo, eta mementu nene eh, ofizioa duzu mm, antzerkian aitzia, eta kantanea inuzu, eta ordin arte mundu hortan lanin hainuzu. Uh, antzerkila isa gija, kanta isa, taula zuzenda isa, voilà, amini bat ikuspegi Hanitzetaik uh, ikusten dit uh, mundu hoi eta hanitzlak etkintzu hortan bataian. Hortin ba artista mundu hortan uh, eh, aizia, erraiten ahalda ikusia amni bat zeshe de jaman duzun eta hogeieko urte hortan. Hortian bimila hogeieko urte hontan eh, guetako urte handia zuzun eran ditzen eta behar ginizun eh, ene bonbon belz eh, taldiaekin, zinez enia den talde horrekin, enia eta guia diskidezu maitekin eh, muntatu duguna. Inbehar ginizun egiazki projet peziago bat egin batetan eta ordin, voilà, dizugu, taldia handitu dizugu, txontxongiloekin duzu eta egiazki bi urte hartu dizugu horren muntatzeko. Eta aurten eh, elki behar zizun, en badizu, bi urtea hiela horren lantzen eta lehen konfinamentien ondoioz urrietakuk, eh, urrietako estrenaldiak eh, ez estatu zizkutzu. Azta huilat pusatzea heldu gintutzen, eta zinez kontent, wala, ez peikun din denboa handik galtzen, eta azkenin azauan ebe berrize ez estatu titzugu gue estrenaldik, eta ordin huai, zazpi hilabeten buian huai pusatu titzugu, zenta programazalek Eh, bat izie gaiz aso be, deja programatu izienen hartin gehi behantin, ez ez datu izan dienak eta gibeltu behar dienak, eta ordin, wala, ordin agututzu, wala, urte bat eta mini bat uh, holako abion guntutzen zerbait eta eta tensione batekin, helbu batekin eta hola eta hoi duzu eba jakigarri atzamaiten dita urten uh, uh, halaike jarraikitzen dugula antolatzen eta amesten eta hola agituko baliz bezala eta azkenin uh, oso hausko duzu hor eta azken puntila tartino hor zankazgoa juiten ahalza izu. Eta, bon, me justo urte gogorra duzu artistentako, zuk, eh, be, lehen konfinamentia ekin, nula bizitu duzu? Eh, lehen konfinamentia oso esperientzia berria izan duzu, eta ordin, bazizun holako sok bat eman ditazut, eta... Alde bat eta ikunten duzun zen eta ene egin eta balin ba ezpen ize beti untsa antolatzen, bena mm, beti jahunak hainuz edo beti amini bat gaintituik senditzen duzu ene egin edo projetsobea bat dudala edo edo ez e, nizala heltuko mm, gaiza hoia nuen sortzea eta zuma gaiten zita etolako eta hor hasi zielaik lehen ze e, le, hatxarin hor e, mailak helzen eta informazionik eta hau ez estatuik dela eta emanaldi aldi hoie eta nik senditu nizun holako ampletze bat bar den hola, af, ah, azkenin eh, etxen egoitea bortzatuik, bai. Pausi bat ni hauk, eh, ni hau ezpen izan tolatzen eh, egiazko pausien hartzeko eta beti horra dena hartzen dit eta, eta hobe horra baita eta hor din, hola. Eta hor, bon, hola hartu nizun, hola, ene bizi pertsonalan aldetik untsa egitzen zuzun eta hola hor din untsa. Ben aberden boan, um, Uh, voilà, intuizion hoi, eta senditzen shen, hor, uh, sekulan bizitu ez ginin zerbait uh, bizitzen ginila. Eta galto handik pausatzen ditzu horrek uh, gue mundiaz, uh, gue, voilà, eba, pentsamentu kan e, lehen konfidamentinik handita aste bat uh, goxo, goxua eta ondokuan net uh, nahasik eta... Bala, galtu animalen pausatzen ezin eh, jakin uh, eh, zepentsa nuntik eta... Bai. Zue bizian nuat bizuiten zinen edo mundia nuat bizuiten eh, zen? oroko jahabo, bai bai. Mundia nuat aizen eta zertaz konsentzia harrasten daik holako epidemia batek zen eta... Hola, begitartelat igorten tikutzu deja horzien uh, problema sumait, bena hor lasterka sterka egitutzu gue bizietan, gue lanetan eta gu hein bat uh, heben uh, nula uh, eh, mende balde juntan hain bat untsa eta konfort bizi eta hola. Eta hor, mundo hunki ikzuzun eta nahiz eta ez gen beste herri beste sumait bezain gogorki hunki. Bena halaike ike, uh, atzamaiten dit, uh, hor wala, basela ebe guai, hor tangutuzu. Kaka bakamak izun horra zela eta balinba guai duzu. Yeah. Eta, bon, hoiz ezin lehen konfinamentu denboan, boan, geho, uda, udan kentzugu bizi normal udu bat, eh, ziak uh, zien artista bizi arra hasi da? Arra hasi duzu udatik enetako lahazkenin, eh, bai, lahazkenin arra hasi duzu, kemeikunin gaizen arra denboa eta hola, Uh, udan ez hainbeste ni ezpeniz uh, eh, karrikako gaizetan nahi, uh, eh, eniz unolako projetik karrikan, bena karrikan zien gaizake hanitzez estatuik izan zututzun. Odin erbai, erran jozu lagazkeni narra hasigela emeki emeki lanin eta ohartzen ze plaze gynin gue lanin azkenin pausa horrek uh, hoie eman dikuz, un mentsa sendiaz eta geho ahatzeste dugulaik. Eh, eta guano jala duzu, guai, guai mentsa guano azkarra bigeren aldia beita eta gihau behikia bazter ba, eta... Justo, ki bizi duzu bigeren konfinamentu hoi? O, oso gogorki, <laughs> kenitolako kezu bat hor uh, bizpahi ez inatxiz nunduzun, uh, eh, heaki, egiazki barnia heaki. ikusten benin, uh, voilà, eta korpitzak eta horro kostatu guntila istoia horrekin, eta... Mm, Eta hoi, lehen konfinamentin mundo, nahiz eta jente, jente hanitzek alaike lanin jarraikitzen zien, eh, beharrezkoak behitzen eh, gizartien huniarrizko eh, funtzionamentu horrentako, bena jente hanitz bat eta bat zuzune horako pausa bat, egiten zin eta bai kosa du aldeetik eta horro, Bigarren huntan, uh, eh, esan ditu ditu gaitzituik nindu zunegia erran. Gaitzituik uh, eh, bazterre goitez. Alde bat eta ikbo, hala, izun ze pentsa, xalak zabalik eh, bai ez. Bena gaitzituik bezala eta... Mm, eta akidua bat esan ditu dit, berriz antolatu guntin gaitzak, berriz ankarzgo aioi behitia, berriz antolatu beharko behitutugu, gero lan egiten dutan taldetane, uh, izan tutzu ez da bai eman aldizu maite gine edo ez egoaldin, adibidez, eta azkenin delibatu izun ez, ez juitia, eta aldine bakotsak behitzutin be ahenkuak, eta haurrak, uh, ben haurrak zumaitek ez zititzen maskaekin eskola latik horina, hor din etxen eh, egon nahi zantutzu, bataia horren jamaiteko eta hola. Eta bala, eta hene borroka zukezun uh, eh, aitzia, aitzen ahalzen guneotan aitzia, eta ez titegin ahal izan, eta hor din, voilà, kesu gorri batetan nunduzun. Eta hoai, bof, sartu zita zutolako enizu habo deuzek hunkitzen. <laughs> behatzen ega eh, izak eta, bon, hola, bena bai bai uh, akigarri duzu. Mm. Ordin gogorren zuetako zer da, ez behit zuntian zian ikusgarrik egiten ahal, edo ebe ez behit zanak inzerta bizuiten ginen, edo ekonomiko kie bai, heltu bat da gogorzu zintzientako, zer zen eh, gogorren zuetako. Mm, gogorena, gogorena hain... Um, Etzuz et un ene ofizioa ekiko, etzuz un uh, bena... Uh, jenten artin uh, men txoi, han itxen ditu dit, eta ikan ditu lako bate jentia... Mundo hor, uh, isto hoiekin pantufletan txartuko ginela, azkenin, uh, wala, kostumatuko ginela bizi, bizi bat eta zuintan e, ez dugun gai zahandi partekatzen, zuintan hobedin eh, ez sobe ibilik bestekin zen ez dakizu ze mikroba eta ze bakteria eta ze virus ekartena halde izun. Eta ta, kostuma gitin eh, hori, horri bizi enetako prau beden bizi horri eta hori egin dizugu mm, hun egin daitan aduzu maulen uh, alkarretatze bat egin dugula. Uh, dei bat kurritu zuzun, Euskal Herriko herritaren hartin, ta, Amini bat uh, COVID-an isto jahoi, gue eskue har dezagun, gue henin, uh, herrian, uh, e, deliberatzeko, zehar isku hartzeko presgien zuin ez, zer lan da zer ez, bena gue, gue jabakiak izan ditin, eta egiazki behar duguna, e, balin bada alkarretatzia, alkarretagitin uh, e, hartetaik, eta bon, Odin horrek hun egin ditazut eta deliberatu, di, fen, jabak egin izun uh, hortan jauz, dansa jauzien emaitia um, nesken egun oz Eta hoi egiazki senditu dit, um, nula, eh, bat bezala, behar handi bat bezala, hoi pu behar gunila. Gentien arteko, wala, hoi partekatu eta mini bat, eh, bai, jauziak haudela oso sekur tutzu, <laughs> ez behitu galkarrunkitzen, kampun emaiten titzug, eta egiazki memento bat zuzun eh, voilà, jenten artekoa zinez prau behatza maiten din, eta horrek uh, min egiten zitazun, eta horrekin eh, voilà, minimum hoi jauziak titzug, eta horta zo hartu nuzue jauziak bat uguno salbogiela. Bai. <laughs> lantza jauziak. bada beste problematika bat aipatu nahizun din, amini bat zier lotuk? Bai, uh, eh, senditu dudan uh, konfinamentu guntan, artista profesionalek baginizun uh, mustraketan eta errepiketan aitzeko dreta. Voilà, behar ginizun kontratu pinizan, gue, gue emplegazaliak behar zikuzun uh, agiri batekin hola erraiteko lan hiladzu iten ginela eta halguntutzen juntatzen. Bena, eh, nik badit projet zumait, heben eh, kaute baletekuekin adibidez dantzaiekin. Batitzat projet zumait hola mm, nahasten behituti eh, ni, enelana, beste profesional zumait bardin eta amaturake. Eta heben eh, arte sorkuntzaen uh, eh, parte handi bat egiten duzu amaturek dizi eh, sortzen. Eta baduzu publiko bat hortako, baduzu herri arte bat, herri sorkuntza bat. Eta hor, uh, voilà, ez eh, eta mustraken egiteko, salbi hor bedatxia jinen dela, eta balinba, voilà, eman aldien mementua duke, zubena ez padugu mustrakaik egiten ahal ordin ze. Eta ordin horrekin bai, eh, senditu ditu no beste behin, bazela hor, hebenko errealitatea ibate egokietzen uh, lege bat, lege bat eta... Voilà, Eben eh gaiza voilà, herriak orokorian, euh, COVID horrekin herriak euh, eta errealitatiak ez dira euh, berlizatekila finezia jabo eta errealismo jabo eta eta gentian responsabilitate eta konfiantza jabo. Kultura ez zizun beharrezko gaiza bezala hartuk, ez zu kulturaen gehu Erraiten duzu, pantufletan sartzen gera, uxantzak galtzen gera? Huai, uh, arrazin ingnuz abini bat hortaik eta idu izitazut jentiak uh, behar abadila sekulan beno habo. Hala, uh, uh, sofritzen nahi gela, etxekitzen nahi gututzu eta gue hunetan saldu uh, e, hortan, egan nahi baita kontakt guti eta hola, eta egiak hasu eman behar dela. Bena uste dit, uh, horrein imaginatzen adibidez, guberri huntan jentia tampez... Uh, berriz alkartuko delaik, eginen nik uste jentia eginen diozu familian, eta hola eh, leheneko bizi horren itxua zerbait bat kezu, eta nik uste jentia zinez hunkik dukezu, zenta nik ikusi dit, uh, eh, ego dit um, konzertu egiten eta hola, eta hilabete hoiki ganeta, eta hainbeste ahenkua, eta ez eta mens eta hola, eta hori nahra Euskal Barrok ansamblekoekin eh, musikaen muzikaen egiten, mena euforia batetan induzun eta hor, eta induzun horartuk sumat zehenetan euh, behar gunin hoi. Eta hor egiazki, eta uste dit jentia euh, uh, halako dela. Geo beharko dizugu hoi lan, tue bai balin ba artiak euh, eta beste, beste ofizioek bezala, bena sozialak bezala, eta hola beharko dizu hoi lan, tue jenten hartin sartu den uh, lotxa hoi, bai, ezpeita, ezpeita guti. Hmm. Mena bon, artia bizia ekin eh, lotu duzu oso julianetik, eta ordin, eh, bon, voilà, bizitzen aigienak, badik ez joan doio artian, eta nien usu lotxa espazioak asmatuko diela, eta hola, voilà, geoekonomikoki beste afea bat duzek, bai, hor badela mena ez artistentako baizik.